mirongo itatu na gatatu abakoresha fix mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu kugira ngo duce tubakira mudushikirize amakuru yabaye ngaho mu kibano tutashoboye kumenya ikiganiro cy'uno munsi kikaba kigiye kumenya eh, kuremesho nanje Jean Marie Vianney ariko mu buhinga bw'ivyuma engineer Nduwayo Albert niwe ariko aratuma amaju y'abashikira akaba ari nabagiye kufasha kuzarakira amatelefone yanyu tusubire tubayikaze Isa umunywanyi wa mbere banyeretse mu buhinga bw'ivyuma ko yamaze gushika ku murongo aro eh na mahoro vyane eh na mahoro na mahoro mutama mweze neza afimeze ah, neza kweli eh sangwe kaze kabisa muri aiwanyu havugwa maki ngondi kwizera ikaruzi eh yesu andikizera rya munengo mm sidira Nimi vere ukintu kijanye wisi awa bise wisi awa abatende awa abaki abantu bigira abatwangara hange komini nyakere abantu bigira gute munengo abantu bise abatwa eh abatwa eh baha muri komini nyabikere mu mutumba wa mazita mhm mm gatimbira nyakere eh asaba tuane na kureri kije eh asaba ni minima dusoma kuri ku matwiba eh kwasaba kuri nk'abantu batwari kweri hamwe baba bumvira kuri sanze ndetse twabandura kuri bagumakoro ni minima bora kintu bo dufasha kweri kweri eh tuguma ni ariko kwenye. Mbaba mm, niye nabi Mbaba iba change zifashe canke byifashe gute watu iba mo imirima mm. gusa mugabo si bose gusa ego kitu umuryango umwana kitukije ngore kubera umuvuzi izina rya twavuze muri rusange mm. si bose mugabo harabana kuri batorani nayo kuri imirima bayitumaze ko gose bayimaze none yo baba iyo mubafashe bariko rabiba ntacu muheza mugakora mukaba kubashengiza imbere y'ubutungane canke mukamaca amande bamwe barabafata mugabo rero nubwo ubutumwa bwogomba ngo bukore kubera abantu mpamvu baragarariza ntibabyumva neza mm. kandi bo niyo babyiyemega ntibabona n'ibyo bagira ko babyonona mm-hmm. urumva rero nk'umuntu ariko afata utubuto tw'abasohora mm-hmm. eh, ndakumva cyane munengo umuntu ariko afata utubuto tw'iwe afata imitahe yo kurima nabo shoko bari babonona urumva muri ko murazo twabaterana imbere nize munakabona kwe none iyo mubibwiye nk'abaje intwaro aba batwara ngaho ku mutumba uti barya abantu batubaniye nabi bobo ntacyo baheza bagafasha munengo twe babwira eh barabamiriza mukanya ku mutumba eh ahubwo bamwe imbere bamwe twumva tugende kwa mustanteri tukishikirize mustanteri mm, kumbure mustanteri nk'ubu ari arumviriza radio isanganiro w'ico mubwira nka munengo warinzo inzu twinitse twa twavuga telefona ngaho ku radio cyo bankigike yote ino nomugira mm burawa kweli bakabwira abatware bakabahimiriza kweli bakaza wakure amanama mm. bagakura amaboko mu mpuzu bakarima kuko bituma no kubera bamwe bakarima abandi barima mm. urumva rero umuntu agiye ararima nabo bakirirwa bicaye baca baza baratwononera ni hamwe za bike umuntu asanga asigo yamufateyo akamutira ntebe mu mupira akagengorana mm. ubutunga buca buvuga ngo ngo ngo warihaniye urumva umuntu wamubwiye kabega umbe urumva ko wagerageza nawe w'umuntu ugasanga si urumva kandi ugikoresha kubona urumva rero mukwangura niwe urumva ukamugirira ingorane wumva ubutumwa nabugufashe butavuga ati warihani muga rero byiza umuntu ahubwo ari ibintu bumva uraba agakora amaboko mu muzu bakarimavire bakarimamo batwononera ndagushimire cyane munengo yego murakoze yego iri ryiza nka ikarusi yego mwubahwe sawa sawa nawe wubahwe undi munywanyi yamaze gushika ku murongo yewe Halo halo eh ndagwaye mwiriwe musaza eh, eh namahoro nawe umeze neza Eh Disimas ngaye nyabitsinda ni sawa mu mm, murayumva ngaho disima ngaye nyabitsinda Eh ndwaye urabona ko ari umu engineer akomeye na kantu yavunguye kirasubira kumvikana hiyo Eh ngo uragushimiye cyane gose amajwi twagomba tuvuge ariko ibintu byo gutanga kubera ino hoteli twabuze mwabuze iki mm, telefone yawe nikiri kumvukana neza disi mavuze subiramo ikibumbiro cyawe utihinya bitsira mu buzima twabituwere tw'abantu bato bato twebwe nta tuvurema mm karte za mituweli uh abajeje kuzitanga ababwira ko ataziboneka kubera iki eh, ntazihari ntazihari urumva rero twasaba yuko baraba kugira batutuzane bwa biza turazivuga twivutse hmm. mm, hama ikindi nacyo mhm. mu bisanzwe natwe ino ubwicanyi kurema ino muri muhwatse nahabaye ibibazo kurema umugore yishe umugabo umugabo wiwe ego eh, kurema ashe ni ariko ubutungane bwarakoze zurema baramuduganye iyo mu ruyiga ariko baraba ubutungane bukore zurema kuko yaragize amakosa cyane mm, yamuha ivyo ryari disima bo n'umunsi ni kuwa mbere menga vyabaye kuwa kane hagati kuwa gatatu cyangwa kuwa kane hagati cyangwa kuwa kabiri mm, nka wewe kuri ijisho ryacu aha disima sishaki yagenda ntamubajije akabazo kamwe e, kumbure ingo e, abubakanye bapfa byinshi mugo hagezeho wicawo mubakanye abari ibintu birebire aha undi munywanyi amaze gushika ku murongo aro aro eh ni sawa sawa musaza aro aro ndakumva gatano kuri gatano ninde Erike Mucozi Boromiki inde bwana Erike Aha, Erike atubwiye ngo mu ruyigi mugaci hava ku murongo. Uracari ku murongo Erike? Nagamatike dishiki Mhm. gira rero icyo ushikirije nyarutsa ndumva umurongo atari mwiza ni n'ibijyanye n'amashengero amashengero wagize gute Eric umusi yahagari bayahagaritse amashengero bayahagaritse mu ruyigi eh, muri mm, ni bande bayahagaritse bayahagaritse kubera iki kumbure wahagarara neza Eric hano telefone na neza ni turiko turakumva tubwire impamvu bahagaritse amashengero ngwa mu ruhigi ni nabandi bayagaritse Ndayumva Eh tubwire rero uti bahagaritse amashengero kubera iki ni bandi bayagaritse Eh ya ya Uti Kubera mm, rya tege Rya tege Mm rya ryo mushikiranganje w'intwara wagati Ego Eh, amashenge none bagaritse angana gute aho mbere numba mbako atatu amashengero atatu eh bahagaze mm na semusi mhm eh. none we we we kubgawe iryo hagarikwa rya amashengero nk'umuntu wajyakiriye gute arumba twoje aritaguye twasaba mm. ko babitumye mhm. urakoze cyane erike eh, twasaba rero ugarugira abisigurira mhm. tugushimire arayaranguye mhm. yego bodo Sawa sawa urakoze. Namwe Mhm, ni Eric rero yakatubwira ngo ariya mu ruyigi ngo amashengero batanguye kuyagarika adakwije ibisabwa n'amategeko ngo ishengero zitatu zamaze guhagarikwa ariya mu ruyigi. Kumure na kirundi munywanyi ku murongo. Aru. Alu alu. Mhm. Ni mirongo irindwi na gatanu. Aha, munywanyi amaze gushika ku murongo. Alu. Hello ni sawa sawa mahoro Banzu kabanya ko radio Eko. eh kabanya ko radio kugira tuyage duhuza Eko ndagize mwiriwe mwiriwe neza cyane ni impore. na mahoro ndi Gerard kibagengeza ngai bugendana mm ayibugendana sawa Gerard Eko. aha Gerard bugendana cyage na tatubwiye kwere Gerard uze kugaruka Mahoro neza. Eh mahoro mahoro ni impore. Ego bene sasima. Eh nabo bakwita nde mutama. Ego bene ko bagarata. Na? Aha, none munywanyi biboneka ko bidakunze ko tuvugana. Muze muraraba muhagarara ahantu hari ama connection afata neza amarezo afata neza kugira ngo tuyage duhuze. Murabe kandi ko mwagiye ajya kuri eh, ku kabotike gushisha inite kugira ngo uze kushikiriza icyumviro cyawe wisanzuye ugenda ajya ku kabotike cyangwe kuri bajya ba aja bari mikashi na eco cash utisugumira utunite ngaho nyine telefone ku radio ndababwire bya bindi bya byabanganye muri no minsi natwe rero tuca tukwakira aho nchanda ku mugenza njye ari engineer ndwayo acafasha kukwakira kugira ngo abari abariko bumviza radio bace bakumva nawe kurashikiriza ivyumviro byawe Halo halo Ndagwaye mwiriwe nawe ni impore Yego Eh we bakwita gute musaza hano mu kinyinya eh, ni sawa tasi hano ngaho ikinyinya eh, yego turakenera uwiteka eee eh, sangwa ikaze ngani kuri radiyo y'isanganiro icyo twashikiriza aha karata twakamba kabisa byabuze kabisa twakenye hmm, abajeje kudutanga babwira gute batubwira ko ataziri ko twabageze hose twabuze hmm. yego tugiye nyabitare haba mu kinyinya nyabitsinda hose twabuze mwiruka kuzironka ryari none tasiyano nuko hagati kwa gatatu niho tuzeruka mu kwezi kwa gatatu yego none zabuze none babasigurira ngo ni kubera ikizi itari kuziraboneka ababijeje kuzitanga eka twamenya ko batubwira ngo ntaziraboneka twari turagenda tugakurikirana tukabaza ariko nta nyinshi baduha kugira ngo yuko zitaraboneka musaba mm. iki rero nk'abene igihugu mukunze kwivuza mukoresheje izo karata ahubwo icyo twosaba dusaba nyabona zigure zigwizwe rwose kuko n'abanyeshuri abanyeshuri ntibigera bafena amakaye twe nitwumva kugene dukena natwe mm. yego kwera mbega ako gakata nyine kakamu musanze mukagura ngahe tasiyana kagura ibihumbi bine aha mukagura ibihumbi bine eh. Mhm, kumurengera ngo akamo washikirije ababikeje mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bari kuba rumviriza kino kiganiro kumbure bazoca baraba babakorera mu makarata yo kwivuriza ko mu minsi n'imbere bayabashikiriza. Nanjye ndagushimire. Mhm. undi munywanyi yamaze gushika ku murongo yewe ndabumva mwanya kugira imana eh banza ugabanye radio nyakugira imana nawe yego nagira shikiri diciyumviro we bakwitande nagira shikiri diciyumviro nagira shikiri diciyumviro twebwe dukorera ishiramwe ishyirahamwe ama construction we bakwita nerone mutanga yewe imyaka ingana itatu barase barase kuduteza amakonde wewe utwakuye bamwitwa abamenyesha amakuru yuko yuko hari ico mwoheza mukadufashamwo mukabwira abajejwe ibikorwa bya leta baka bakaraba icyo bodufashamo kuko twebwe ntibaduhaye n'ibidukingira kandi dukora mu bintu yerekeranye n'ibiduhungabaniriza amagara yacu mm. nk'ababyo nka mwebwe muri abamenyeshamakuru mwoturondera nk'abantu ahantu dukora ibiringa nicyo nagira ndababarira mm, werewe twakuye bakwitande muranyumva eh, ndakumva uti wowe urinde dukora duhana amakuru ah? we bakwitande we baduhaye ino nkuru ngaho iburinga iyo shirahamwe yitwa ama consultation yitwa Natinije Pacifique ah none bababwira kubera iki bataba ama contrat Pacifique ama contrat muri iyo basha barayatwimye tubibagije tubibagije ntaco bashobora kutwishyura kandi kubwe twaranabyituye n'inzego zikomakomeye ariko nta na kimwe bashobora kutubwira sinzi ko batuririye igiturire kwe mm, umunsi rero Pacifique baba yuko nk'abajejwe ibikorwa bya leta boshikaho dukorera bakaza bakaraba ukuntu twebwe twoba tumerewe mhm. eh. ndagukengurukire ugire n'ibihe byiza buringa iburinga eh. sawa sawa sawa sawa murako urakoze nawe undi munywanyi aza yamaze kudodora alu eh jamari eh, mazina anje ni sawa jamesi utwakuri hehe jama igiharo Mm. leta n'iraba yo muhana nyine bikomeye mm, ariko mugenzi wawe yari yatwakwara nyabitsinda dirisimasi yari yavuze ko yamaze gufatwa eh, n'ubutungane aha jamari yari yamaze kutubwira undi munywanyi yewe amahoro mahoro neza ni impore yeee niba mutama gateka eee sangwa ikaze gateka Eh nirateka imubengeza. Eh ni sawa none gateka. Ego kuri ni byiza mukati ndakumva neza cyane ariko nta ngorane turavugana. Eh gira kore kugira ngo ducunguze umwanya umwete. Ego eh, me urabona nagira mvuge kuri twebwe abarimyi b'umutumiri. Mm. Aha mu gisagara cya gatanu muri Seredei. Mm. Yarafatwe n'indwara ngo indwara yarawishe gose bimwe bidasanzwe ntabwo mm. dusaba yuko kabisa nk'umushikiranganji w'uburimyi ko yugarukira akaraba kuko nababonye anaturebutse cyane yego yego ko yoza akaraba kabisa akaraba yuko abagwaje rwose bobashumbusha mm. cyangwa ntibabarihije imbuto babahaye mm-hmm. akaraba n'uburyo bakoresheje bakaraba mu bobashumbusha kabisa none gateka nta miti yo gupompa mwarose kugira ngo ivyo bitegwa vyanyu bishobore kumera neza sha imiti yo gupompa nayo mwarose barapompe bapompe inshuro zibiri zose ariko byarananiranye eh ego kabisa uwo muceri urumva iyo ugize yanditse eh aho kuzudanye ngo uzuze mu ntete mhm. ukawuma mm -hmm. ucawuma eh ucawuma ntiwuzuza eh ucawuma gose uhagaze aha hanyuma agateka Ego. Eh, Ndibuka unelefona mu kwezi kwa gatatu mbwira ko mutari bwo muronke ifumbire ikwiye gushira mu muciri wanyu. Mwavuye muyironka ubu vyifashe gute? Ifumbire? Eh. Ego eh, ya none sinabikubwije ko kugiye tuyironke byaciye kuri tukayironka n'imirima yacu arabishapfuye mbere mbira nabyo byandurukiyeho yego mikorere kabisa iyindi nkuru ego urabona aho bakoze gukina ibitungwa mu ruhongore yewe naragerageje uko bishoboka kose ehe maze kuronka itoni zibiri n'inusu z'umwavu eh. nashaka rero yuko hoboneka umunyabwenge akanyogerereza ubwenge nkawuhingura neza kugira ngo n'abandi baze barabirabira ko byogenda mm, izo toni ariko gushika ubunyi bazifise ahantu zuwo mwavu w'ikirundi izo toni zibiri uvuze ziri ahantu ubuze umuntu yo gufasha kungura ubwenge kugira ngo uhingure neza ego eh, kugira ngo haboneke umuhinga kuko byose aba n'uburyo hariho n'uburyo byosaba mm Eh, mm, kugira ngo ndaguhingure neza atangorane kabisa ku murengera ngo wogenda hariya kuri fumi ukaba bazutikiwe ndumurimyi mworozi ndifuza guhingura ngira ngo bakungirize ubwenge urabona ah, muri make nk'icyompa nk'umusikanganzi w'uburimyi eh. eh, uramusaba umubonano none ujya mushikiranganje arakira bene igihugu wawe yifuza umubonano yego nifuza umubonano wiwe kabisa ntawifuza eh, uzogende wandike ikete urishikirane muri sekretariya kwa minisitiri kumbure azokwakira mu biganiro yego kabisa nukuri ni byiza cyane kweri mhm, ndagushimiye gateka ko n'abasuye kwakurana ndagukumbuye yego mugabo kanjye ndakumana wewe hariho amasezerano twagize utakurikiye <laughs> abanza kwikora nzo kwikora nzo yakurikize gateka <laughs> ewe urakwiye kuza eh nzoza kweri uno mwaka nuzobera ntaje ninaronka akaryo nzoca simba nuko uradoza kugira ibiganiro kuko hari ibiganiro eh, nzoza weze kugira uzoca unekerera n'ibiro nabingaye vy'umuceri sawa eh sawa sawa eh, okay okay undi munywanyi yamaze gushika ku murongo Halo. E, ni sawa sawa mtama. Yego ndagize mwiri au kwigadi usangani. Mwiriwe neza je ne nawe bakwitane mutama. Ah, ah ibugenda ibugendana n'amahoro. Eh ibugendana n'u twakuyuri. Ariko nagoma ntiro kujanye n'isukari. Mm we kwanza twakuyuri bakwitande. Sa? Akazina kanyu ni ninde? Ewe nitwa chari ndibagengeza ngaho kugendana mm bandanya chirari yego me kibazo cy'isukari ngaho kugendane caramaze kuba ndase mhm aho usanga ngaho kugendane ikiro gihagaze ku mabotiki amamwe ibihumbi bitandatu ku kiro kimwe cy'isukari mhm rero nkaca mvuga ati none iyo sukari yo izinge yoba izana na hehe yoba ari ihinguriro riri ngaha aye muri sesumo yoba usanga ari isukari na hanze twebwe mm. rero by'ukuri icyo kibazo ngaho bugendane kiramaze kuba akayobera abahinga mm-hmm. aho usanga umuntu agiye kuyigura ngo ibihumbi bitandatu mugabo ku buryo ubu ukureka nk'agakate agatumbura ugateka akayi ugapfa kugura mugabo ugumugwa mu buhombe uvuga eh. rero ababijijwe by'ukuri ko bagiye kubora ingendo bashobora kwijukira ikibazo cy'igisi cike na gisukari mhm, none jera ah. bariko barayigurisha amafaranga ujeje kuvuga abajeje intwaro umukuru w'umutumba chef de zone barabizi babivuga kwiki abo badandaza bobo babwira ko baduza amafaranga kubera iki nibaza ko baba babizi kubera isukari igugwa ku mugaragaro twebwe abantu bato bato turiko turayigura n'abo bantu bari mu ntwaro bateza kuba bayigura ku giciro kizimvye ku bihumbi bitandatu mm. ati rero nabo yuko baba babibona kuko bayigurisha ku mugaragaro babigurisha bayigurisha nyine eh, ya karibwa kiribaza ko nabo nyine ikibazo baba bakibona mhm. icyo musaba rero ni igikigera musaba iki kugira ngo musubire kuronka agasukari ku giciro kizwi na leta kandi mukayironka uko mubyifuza njye nuvuga nk'abantu babijejwe bari nko mu ntwaro by'ukuri ko bakwiye kuraba ukuntu icyo giciro by'ukuri cyosubira ku bihumbi bibiri n'amajana atanu nk'uko twari tubimenyereye aha urumva nawe ku ihinguro riri ngaho iwacu mu burundi by'ukuri kuba iriko iragurwa amafaranga ibihumbi bitandatu n'amafaranga ateye ubwoba cyane rwose kuri twebwe abantu bato bato mm. nkaca rero n'ikena bijyanye n'igitoro mm-hmm. aha ibugendana by'ukuri hari n'igihe ubona mbere bikagutwenda urashobora guca ku mumotari ariko arahenge kimoto urashobora guca ku wundi ariko arasuguma twebwe dusanga dufite sitasiyo ngaha ibugendane ngira ngo by'ukuri aha kirari ni uko amakuru yagejeje kuyatubwira ibijyanye n'isukari hamwe n'ibijyanye n'ibitoro undi munywanyi yamaze gushyika ku murongo alo alo eh, ni sawa sawa musaza Sawa sawa muta. Eh sangwe kaze kuri radio isanganiro ijwi ry'ubumwe amahoro n'iterambere. Yego eh, cyane. Eh were bakwitande wa kera. Ah sinitwa Bizimana Jack ndi muri commune Gihanga. Mm ni sawa Jack Gihanga. Yego ni sawa. Ah, Gihanga nyene niho Space Caritas kabanyana asanzwe aba amakuru atamenye nayaye. Eh amakuru ari karagira kana tubabaza gose. Mhm. Mm amakuru twashaka ko gusaba nka mutane w'iwacu ngaho igihanga agakorana n'uwa bubanza bishobotse nabura amatara akajamo mm. kubera kajeke niyo dukoresha ngaha ahaye mu kiyara mu kuvomera imirima hari ukuntu yizibya mm. kaziba bivanye izibiye hariya bubatse iriya baraje urabona bayubatse nabi mm-hmm. hari ibyize basizemwo bakabafata impuzu ibintu by'ibiferabeto bayishyira ko urumva bimeze nk'akayungiro mm. rero iyo akajekero uzanye imicafu ruca ruyizibira bigaca byizibira amazi agaca yiboroka aho guteramo agaca atera asubira inyuma agaca yiyugara nyine akabyimba rwose mm. agashobora guhera nk'ukwezi atamazi turose urumva imirima iba yamaze gupfa mm-hmm. rero nk'umwaka wahera hoho kugira biziburuke byari byashe gose kwarinze abarimyi barinze gukusanya uburyo baza guhiga bamarine bo mwitanganika mhm meja bibira cyane mhm rero nibo baziburuye ariko n'ubu ico kibazo ntigihera kiguma biraca mu bikiguburiza iyo vyiguburuje rero imirima twayiteye icayuma mhm twashakaye gusaba ico kiyungiro kandi ico kibituma bapfume akanya batakora irya barage neza batume babaridufuriramwo baragikata ico kigo kive kiravako mm. amatuyindire mu gatuguma turonka amazi igihe bazoyubakira neza mhm yego mu kweri ahantu haduteru haduteru ruhombo gose ikindi nashora ngomba no gushimira nyene mitane ko mine gihanga ikiraro batwubakiye gihuza umutumba gihanga n'aba moto moto kweri turashima ubu ni modoka ziracaka urakoze urakoze cyane Jack yego nakoze murakoze kuduha umurongo sawa sawa icyo ryiza ngai gihanga yego namwege undi munywanyi alo alo munde munde saa suri rukenda kubwire habaye iki hewe habonye ko ubushobora kugura duseke twa message canke twa internet uciye kuri eko kashi yawe oya reka eh emwe fyonda akanyenyeri amajana ah. na mirongo ine na kane mhm. akadirisha uhitamo mhm. gatatu mhm. kugura amayinite n'uduseke baca bakubaza ko ushaka kugura amayinite cyangwa uduseke uca uhitamo kabiri ariyo yo kugura uduseke ugaca uhitamo rimwe mu gihe wifuza uduseke tw'ama mesaje cyangwa ugahitamwo kabiri wifuza uduseke twa interineti ni ukuri eh, si ibyo gusa uko uguze agaseke k'ama ah. uronka mesaje z'amabonisi uguze amamega naho nyine uronka amamega ya bonisi bonisi ego kashi yubahwe kweri ni ukuri yubahwe uduseke n'ibibonisi byinshi muri eko kashi Aha, ikiganiro ni aiwanyu havugwa waki seuko kwa kula ndabibutse yuko abahamagara mu twakura milongi 63 na gata tu rimwe ubusa 183 amajaje 933 abakoresha Econet ni 76 ubusa 183 amajana tu sangwe kazi rero muri kino kiganiro aiwanyu havugwa maki hali ya lero engineer Ndwayo aranyeretse kundi mu mwanya azamaze ze ushika kumurongo yewe yewe yewe ni impore ee nese abandi byamariye hundu muri komine usuni ku mutumba wa na shaka shikiri pika ruyaga mm. nashakaje ikirebye kabisa kuri radiyo isanganiro yego nwe mubyo muraraba ibyuma byo mu kirundo kabisa n'ubu isanganiro hatiri yatsimye isanganiro yatitse n'ubu n'abatiko turavugana telefone yacitse kuva ryari eh, jama abicomotse mwene barwaye n'igihugu cyo mu rwanda ku muringira ngo nakagorane kuba kabaye hariya niko ndabona enjeniyeri ariko kuri orudinateri mu kanya isasenza kuba ikisubira kuvuga mu kanya isase uca usubira watse ikindi kibazo kabisa leta yawe ibintu bijyanye n'ibiciro kabisa byandazwa kabisa tubona ko byaba yakwemera amahinga mhm, byifashe guteye jama ngaho ibusoni ibintu bijyanye n'amasabune kabisa nk'isabune yahora ku magana atatu ugasanga igeze ku magana ane mm, isabune imwe ibijyanye n'iby'imisatsi mm. amamesa nk'ibiro bigeze ku gihumbi n'amajana abiri kabisa leta hasi niyo dufashe none bavuga ko bayadugije kubera iki ababikejwe abo bayadandaza abo bayadandaza bavuga ko bayadugije kubera iki eh, isabune e, e, isabune nawe amavuta nyine ko batubwira amamesa ndakumva neza ujya kubera byamaze gusubika nitumvikana nari ndakubagiye uti abo bajeje kubidandaza bavuga ko badugije kubera iki kabisa abantu bavuga ati ibiciro bijyanye n'ibisoro hmm. nabo ngo batajya kubangura bizinze kabisa barabe isoro kuno byoboneka mu burundi mhm, urakoze ego kwereka ko mudufashe eh, sawa sawa ugira ibihe byiza ngaho wonye urakoze nakire undi munywanyi aha ngo umunywanyi yaciye ava ku murongo ariko undi yaza yamaze gushika ku murongo yewe aha ngo aragiye aragiye ariko yamaze kugaruka kabisa allo eh amahoro amahoro mahoro mutama umeze neza na mahoro na mahoro yewe ndumva kabisa nakaju kararongorotse ngira ngo urahejeje kuhereza amateke Ego mego me. Eh sangwe kazi rero ngani kuri radio isanganiro. Werewe bakwitande. yewe ndi umuntu wo mu kayogoro mugana agomba kuvuga ko kibazo tweke tubangamiye ngahe n'iwacu wewe wo mu kayogoro bakwitande uwo mu kayogoro sinagomba kwivuga izina kubera bigoye ngahe iwacu basha abapolisi bamwe bamwe baraturembeje kubera mm, babarembeje gute dufatira utumoto twacu bagufasha guca ibihumbi amajana abiri cyangwa bakaguca amajana abiri n'itanu aha turahumewe kubera babaca ayo mande mwakoze amakosa nyabaki basha bayisanga ihagaze bagaca bayitwara abahaye amajana abiri ntibayigusubiza ni ntibabwira icyo amakosa muba mwakoze cyangwa impamvu ariko raca amande nta kosa na rimwe gusa aho usanga baguhora nk'ibyangombwa mugabo uri kurabirondera utarabironka bagaca bakugirira nabi nk'uko hmm. none iyo babaciye amande y'ibyo bihumbi amajana abiri cyangwa ayandi barabaye igitasi cyemeza ko mwakiwe amande eee gutyo ugenda kuriha muri obr iyo baguciye amande mugabo birashyika akaguca nk'igiturire cy'ibihumbi ijana mugabo urumva nawe urumva ko ari ingorane nako aba yiba mm, ubwo ngira ngo namwe kurandi rwanyu bwana utashoboye kuyivuga izina hari igihe muba mudafise amadokima akwiye hari igihe ngira ngo namwe muba mwarengeje ata amadokima akwiye mufise bagaca baca mu mande idokima tuba tuzifise uzifise naho baguca amahera makeya cyane nta ngorane n'imwe mm. ingorane mhm. n'ingorane kweri musaba iki rero icyo nosaba n'ukuri wadora turabira kubera amategeko avuga yuko twoca umuntu afashwe acibwa amande y'ibihumbi mirongo itanu adafite dokima mugabo ino naho baraturengereza bakaduca amande y'ibihumbi amajana atatu amajana abiri na mirongo itanu urumva ko baturengereza ngerane kubera twe turi kure turi kure turi inyuma y'igihugu ahino kumwisha yego mm. sinzi ko icyo baduhora kubera baduca amande angana nk'amajana atatu n'ingorane mhm. ndagushimiye cyane Ego eh, ego. mugire n'ijoro ryiza sawa sawa mhm. Undi munywanyi yamaze gushika ku murongo aro mahoro bene ehe mahoro mahoro ni impore mirongo icyenda n'ibice bitatu mu ntara ya ntega inde muri komine ntega mu ntara ya kirundo bakwita nde gerard cishayo cishayo gerard eh. aha intega ni sawa jera ni sawa cyane kwiri eh kazero nawe tubwira amakuru yo ngaho intega amakuru bishaka kubaha ni uko ibiciro kubera ibigenda bigahe bikarenzaho byifashe mm, gute ni kuvuga twebwe nk'aho iwacu nk'umuceri n'umuceri barima cyane muri komine ntega eh. ariko mugabo uburyo uzinze kubera ibiciro byasaze bihe barenzaho byifashe mm, gute uvuze uti ibiciro byasaze tubwire nyine tubyumvejera kuvuga nk'ubu umuceri wahora ugura igihumbi n'amajana abiri iyo wabonetse buri mwaka agura ibihumbi bibiri n'amajana atanu ibihumbi bibiri na magana mm umuceho witwa bugehewe wowe wahora ugura igihumbi n'amagana ane unagura mm. inoti ya bibiri n'amajana atandatu mhm. bako ibiciro byahegeye birarenga ko mu kugira navyo bimwe bitakinure na kirundo hamwe na jone vyo vyo vyifashe gute ibyo byo byo ndandi kivuga ni kuvuga ibaje bijanye n'ibya kirundo byahaje wacu nyene mm byagiye nje byarabigura igihumbi n'amagana abiri mm ubu mubiragura ibihumbi bibiri n'amagana abiri urumva karakumiye mhm nayo ibyo byakenewe byo byararengeje ibihumbi bibiri na magana atandatu yumva rya jone ubu ni bitatu musaba rero bwana gerard ibintu dusaba kubera ni uko leta yoraba igashinga ibiciro ku gihugu akagurura bakazagura ibintu borohewe amavuta yo yumva ntitukijya kubera yo asanzwe ahari wacu atayariye yengeje kubera ndagushimire ukweli ash nanda kundi radio sangana ukweli angorane eh natwe turagukunda jilal Jerome Hakizimana munda mukiriza Jerome Hakizimana kabisa alikara kumviriza ejo wazo arikara abwira igiswahili ngo ah, tumaini yangu kwamba ugambo <laughs> ejo niho wazo yashinga arikara abwira igiswahili sanifu Hoziane Naam Omer ndio ndamukunda kweli Omer ndu ayo Eh ni Jerome eh, Omer nyena Eh hari undi bita mayonga jawe ni turafise nundi mu mama ngaha twubacaniye twamire kanyange na frasine ndiyo kubgayo bakurikirana kuntegare isangano tikunda eh. mm sawa sawa na ijoro giza ngawonye sawa eh. undi munywanyi amaze gushika ku murongo allo allo mwiriwe ni impore Nimore turashima. Eh ni muri bande mutwakuye? Emmanuel mu cibitoke mu rugomo. Mm, ni sawa Emmanuel ikazi mu Na mahoro. Sangwa ikaze rero nga nawe ugira ico ushikirije ku makuru mu cibitoke. Eh amakuru mutamenye n'amakuru ajanye n'ibiciro nkuko abandi bariko barabivuga ibiciro byabaye ndase kabisa. Eh vyifashe gute nka mu rugombo? ibiharage igiciro n'umurengera umuceri niko kuko mm. niyo sukari bariko bavuga n'umurengera mhm. icyari gisigaye kwa kuraba nka leta nk'umubyeyi w'abarundi mm. irabe kabisa ko numva hirya no hino mu gihugu cyose barira ibiciro ko byabaye umurengera hama barabe bafata ingingo kumbure amatagisi nyimba hariho ibyankenerwa byofasha abanyagihugu barabe ko bigabanya ko amatagisi kugira ngo bano badandaza bumva bagira kubirangura bizimbye bagaca bakwa amatagisi menshi bagaca nabo bashira ku mwamba byasaba rero leta nk'umubyeyi iraba amatagisi ibi bintu byankenerwa ku banyagihugu igabanya amatagisi kugira ngo tubironke byoroshe na cyane cyane ko turi eh, mu gihe kitoroshe tuja turade nk'ikirere uko cyagiye kigenda mu bice bitandukanye by'igihugu mm, none manwe abo nyine babidandaza bavuga ko baduza kubera iki mubabajije igituma baduza ibiciyo bavuga ko ku isoko ari rikeya baca babifata ku ibeyi riri hejuru mm. hama baravye n'amatagisi nayo bigaca bituma n'ibi biciro navyo by'ibitoro byaciye birenga baca baduza rero bakurikije uko barangura n'ibiciro by'amatike uh, bigaca bituma biguma biduga igihe nyiri ibiciro bibe duga nk'uko wonye nka mwebwe ku buzima bwanyu bwa minsi yose ingaruka mbi zica zibizana ingaruka mbi nuko na cyane cyane ko umunyagihugu asanzwe atako yifashe eh, bica bigora cyane umunyagihugu usanga eh, atako yifashe cyane kabisa mhm. mwusabikiriyeho nk'abanyagihugu kugira ngo kumbure umusosi uri kuza murasuma eh, mworohewe nk'uko byahora nyamukuru ikintu twose abanyagihugu ni leta nirabe ibiki eh, amatagisi yagabanye cyangwa hagire amatagisi iheba ku biciro ku bintu byankenerwa ku banyagihugu amatagisi ibi yabangiriye muri iki kino gihe abanyagihugu bariko bararira batakamba mu mihingo yose y'igihugu ku biciro byabaye ndasi irabe nk'ibiciro nk'ibiharage ko amatagisi nk'umuceri ukureko amatagisi mm. nk'ibi bijyanye n'isukari aho bagasemerereye hirya no hino barabe ko amatagisi yagabanuka ko kugira ngo abanyagihugu ntibahave batukura kandi bafite umubyeyi umubyeyi nawo ni leta mhm. ndagushimiye cyane manuel kubona uduhaye amakuru ngaho mu kibitoke ndakwifuriza n'ijoro ryiza ego ariko hari ikindi kijyanye n'ibijyanye n'ibi bijyanye n'ubuzima bwacu bwa minsi yose mhm. nk'abarimyi kabisa ibiterwa by'ibiharage twari tuzi noneho ko tugiye gutohoka kuko akavura nubwo twari twakabuze ubu mu mpera z'ukwezi kwa gatanu kari kaguye eh. mu mpera z'ukwezi kwa kane mhm. ariko ibiharage ababiteye bose byuma bihagaze bigiye kwera mbere ugasanga byose byumye bitarera ariko byari bigiye nko kwera kuma ntituzi ikintu kibyumisha twasaba rero abantu abajejwe uburimyi n'ubworozi batume bamwe b'amajisho yabo mu mihingo yose baze bararaba ko hari imiti yoboneka kugira ngo tupompe ibi biharage n'ahandi ho biratuyangaranye mhm. urakoze sawa namwe murakoze eh, ijoro ryiza ngaho mu kibitoke sawa rya twese mhm. turabandanye tubakira undi munywanyi yaza yamaze gushyika ku murongo ndaguhaye mwiriwe Hmm, aciye atinya <laughs> aciye ayijya urwara kabisi telefone ariko ubundi yamaze gushika yewe amahoro cyane eh namahoro namahoro musaza umeze neza e eh, nanje ni sawa ninde ndi ndigize mu ishombo zone ishombo na komune muramya leta ya muramya uvuze inde vyizigiro vyizigiro yego me mbere ni heza ikibazo nako ndavuga mhm mm ikibazo kijyanye n'umutekano ni ukuri twarababaje n'umuntu yihaye ububasha bw'imana akagandagura umuntu ataremye mm. kandi bari bamaze iminsi bubakanye kugeza aho yambira asize ikamuturika amujyana kwa muganga ariko mugabo yaratswe ubuzima mm, ibyo byabereye hehe byizigiro ibi byabereye mu ishimbo ku mutumba wa shombo ariko umugabo mm. ava kuri rubumba komine kiganda eh, n'intara ya murambi ariko uyu munsi wajyanye ibi byabaye hirya y'ejo haheze mm. ku munsi neza wa kane none bimaze kuba icyakurikiye n'igiki yaratubabaje twicara inka bene igihugu mm, uwo yakoze iryo bara yarafashwe arashikana imbere y'ubutungane uwo yagandaguye uwo muntu yarafashwe arashyikirizwa inzego z'ubutungane aha byisigiro rero yaciye agenda kabisa aratubifye hari utubazo tumwe tumwe ntabwo ndamubaze kumurengera ngo eh, chasika umuanya ushika ku minota 10 n'iyindi undi munywanyi aro Ewe eh, we uri urinde Arcade Arcade Eh utuwa kuri hehe yengiro Ibuyengero yengiro hiyo mu uh, eh, ya rumonge Mm ni angeri ntira nimurayironka gushika n'ubu Arcade kudodanisha naitwa none ko igihe cyo gutera cyarangiye mwaciye muvyifata mu gute hmm. none bababwira ko angire itabonetse kubera iki mhm. arakadi yamaze kuva ku murongo yeka tubwira ngo hari ibuyengero ntibararonka ifumbire barundi barundi kazi ntidukunde igihugu cyacu mu kugarukira akaranga nako kazotumurikira maze dushinga icumu mu mashinga ntitwemere ko abanyamahanga bakikunda kudusumbya ni ukwikaba ingingo yababaye ubundi wowe ukunze kurusha abandi kuko kahise kabwo karyoshe nk'inyama y'ikindi menya neza uburundi amukunda uburundi menya neza uburundi ubukundisha abandi bagikunda igihugu cyabo kuko benshi biruka guharanira inyungu zabo ngo abantu nk'abo si nk'abo kuri mwese igisabo alo alo eee ni mpore ni mpore mutama ni sawa nawe yego niko ndakunda nyororo ah, ni sawa ko ndakonda ngaho iburaza ni sawa ni sawa bya bitaro babigejejeho babyubaka konda konda ni amakuru yo gushima nuko bakora twakira ibitaro ngaha iburaza eh, ni byiza ni byiza kwezi mm. ijoro ryiza rero mm. aya makuru jewe ndenza urakoze <laughs> kunda rero aranyohera iminsi yose kwa mbere ya telefone atubwira uti bari twubakira ibitaro ngaha iburaza eh, namwe muze muri telefone mutubwira muze murashima undi munywanyi yamaze gushika alo Eh, arundi jamara agarutse mu kirundi busoni eh, nyarutse hajyama kuko duha umurongo abandi yareba ariko yatwakura nyarutse yo jamari kabisa kiyagenda atambwiye ngasiga umugani yobaho bayundi urukunda kurusha abandi kuko kahise kabo karyoshye nk'inyama y'ikindi menya neza uburundi gukundisha abandi aha rero ni spokesman akaririmbo kigeze gutwara isanganiro awards abandi biguze uburundi bihome yari umugabo yaratabariye uburundi intwaza ngabamafu ari mu bandi biguze uburundi nunguka tuzo kwibuka we na bagasore n'abandi nicyo nshaka no ku burundi ngo nyibukira kuvyo nakoze ngasiga umuntu Akase kabo karyoshe nk'inyama y'ikindi Menya neza Uburundi amukunda Uburundi Menya neza Uburundi ubukundisha abandi cyiza cy’Abarundi kuva kera narindi Bamye bakundana abaganwa abahinda abasafu abatobo abayanza abanyakarama bose banamara imwe abenengwe abahanza abajiji n'abandi aha undi munywanyi ndamusimbane ku murongo alo alo alo e eh, ni sawa sawa nawe umeze neza e bakwita nde rero alo jiste utwakuri hehe jisite alo jisite anyosha ah kazi rero tubwire ndakumva neza sa cyane aha agomba kuvuga ku makuru mutamenye eh yatubwire kabisa natwe niyo tukeneye kabisa kumenya agomba kubabwira umutumba wa rugongo hajyana ati buri mugo nta muti umuhari umuti wiki wa malariya cyangwa indi iyo ari yo barakubwira ah, nta muti aho ni hehe umutima wa rugongo hajya muri komine butaga intara ya ruyigi eh, abantu bagiye kuyivuza malariya bacabwira ko nta muti uhari eh. none icyo kibazo abajejwe amagara y'abantu baca babwira gute mubabajije igituma mutari ko muraronka imiti yo kuyivura kandi muba murwaye malariya Mm. none rero musaba ikigiste kugira ngo iyo ndwara ya malariya muze murayikingira neza mu kuronka imiti mm. mm-hmm. urakoze Amani yangu ni usalama wangu. Halo? Halo? Halo halo ndagwaye mwiriwe. Eh ndagwaye Ya iyo iyo telefone yawe irimo amaparasite bakwitandere munywanyi. Eh ndabona. Eh were bakwitande. Ndabikara Leo sigitega majaye. Mo eh muri komune gitega. aha sangwa ikaze rero tushikiriza tu bagenzi bacu Girard nibigira Arthur Kavabushi na Fidel Antoine Sabimana batamenye aha Mm. amarere hmm. ubukori Eh, sawa na urakoze ibw'ibyo byiza Je vis le vent souffler sur ma parade Sanze aho ubuzima n'urupfu bihangana mu biyaya hamarira n'amahirwe bihurira great lakes, my motherland, we declare peace over you. ndashobora kwakira abanywanyi nka imbere y'uko ndangiza kino kiganiro eh, uno wewe ntabyakije <laughs> aciye agenda aro aro eh. inde arikade arikade buyengero yino sinariko ndavuga eh kibazo gicanye nanjye ehe nubwo twari saba amafaranga bakabona abantu bakibye that is how abana twarimye none bo tugumiriza tugumiriza ko batariko barayibaha kubera iki arcade Uhum. Arkada chava kumurongo. Kumure ndashobora kwakira munywanyi wa nyuma yonyaruka kabisa ndashobora kumusimbana. Inyuma ko mumviriza makuru mu Kirundi mbanda mwakiri no munywanyi guko je inyuma makuru mu Kirundi ndacanga mu kiganiro cinkino. Eh ariko mbana nakire uno munywanyi. kushali jigushira ku mutima w'afurika abakubonye bose bakwivuga amatina ufise inarakama zawe zerekana umugisha n'akaranga wisangije naworambigwa naravuga imico y'abana bawe burundi wiyibarukiye nakiri umunywanyi wa nyuma twogwariye kino kiganiro iwanyu havugwamo kicuno munsi yewe ego eh, ndi claude ngaha mu gihosha eee claude mu gihosha ni sawa ndabwira ngaho muri komine mbuye yuko radiyo tutayumvira leta isanganiro imbuye ego ntituyumva nka neza tugomba kuyumva mujya nk'ahantu mu kiyaya nyine mwonga kugira ngo dushobore kuyumva mwumve ko yumvikana Ebana eh, hariya ndabona engineer ndwaya office ya agenda nini ya urutabo runini ya arikaravyandika ejo azoca bishikiriza neza na neza azocaza kubikora Eh, ni ukuri niba babikora baze barajya eh, bw'ibyuma mhm, claude rero nawe waciye kino kiganiro tushimira abatwakuye hariho uwitwa yose yatwakuye ari gitega gisite yatwakuye ari mukanyosha kondakonda nyororo yatwakuye ari bubaza arcade yatwakuye ari ruyengero byizigiro yatwakuye ari shombo Emmanuel atwakuye ari mu rugombo Gerard Cishahayo atwakuye ari ntega hariyo nundi atashatse kwivuga izina atwakuye ari mu kayogoro hariyo Jean Marie atwakuye ari Busoni Jacques atwakuye ari Gihanga Gerard ntimirangeza nako ntibangeza yatwakuye ari bugendana hakaba gateka atwakuye ari ku musenyi Jean Marie atwakuye ari Giharo harumwe na Pacifique atwakuye ari Buringa Cishahayo atwakuye ari Kinyinya hakaba na Gerard atwakuye ari bugendana Eric atwakuye ari mu ruyi mu ya Yatuwa kwa yari ya muruyigi, hakawa na disimas, yatuwa kwa yari nyabitsinda, hamwe na kwizera munengo, aliwa yatugururie kino kiganiro, yatuwa kwa yari karusi, mwakoze mwese mwalimu gitezabiri, yakoze engineer ndwayo, yarika rafasha muwinga bw'ivyuma, Jean-Marie Vianenge ndakumana, twari kumwe ndabairi ndisango mukanya gato nyuma makuru mu kirundi tugomba dushikirizwa na Francine ndiyo kubgayo, nkabandi nkaza kwandi kumwe namwe mu kindi kiganiro cinkino.